També creixen els arbres darrere les parets d'un pis, arrels enrajolades, taques i esquinços talment una mà. Inesfondrats, els sostres són una tapa inversa que inerta s'arraïma i nosaltres, els expulsats, trepitjarem el most amb ulls de somni tancadament oberts. Inesfondrats, inesfondrats, inesfondrats, els sostres Inesfondrats. Els sostres. Inesfondrats. La noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora. vora l'estany. Aquests ulls amb què admires un nen no són els teus ulls, sinó els ulls d'algú altre. Munyons de sang aliena. Aquestes mans estranyes, amb canells cicatritzats pel futur, abraçant és que ofeguen, igual que un bosc amb arbres esfollats abraça el fugitiu. Un dolor de metall et travessa les temples mentre fuges cap al teu propi incendi. Perquè ets algú, mates tot el que estimes. quiero mucho, mucho, mucho. Ángela. Mejor. Así sufrirás más. Hi ha una dalla de núvols escapçant el cel i esterilitzant l'esperança. Les esperances invisibles, aquí, no tenen projecció ni signes objectius. Només el lloc petit que ocupen sota el magma fumejant. Has esperat síntesi de llum fins a la llau i la pedra. Mais il est rentré le lendemain matin de très bonne heure, à 7 heures. À 7 heures du matin, parce qu'il était tout de même très inquiet, pas tranquille du tout. Et quand il est rentré, quand il est arrivé, nous avons déjeuné tout doucement. Et Antonin Artaud était toujours endormi. Il sur, euh, sur le dos. Euh, comme mon mari l'a décrit bien des fois, la bouche ouverte et euh, avec son pauvre visage usé qui faisait peine. Et puis ça a duré jusqu'à midi. Et à midi, il s'est brusquement, tout d'un coup, il s'est dressé sur son séant. Il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et puis il a demandé un peigne. Euh, il je lui ai tendu un bol de café au lait. Et puis il a bu très vite. Il a demandé un peigne. Et puis il est parti en s'excusant après ses Il a fait son peigne. Et puis il est parti en s'excusant beaucoup. Et puis je sais, mon mari le raconte dans le livre, que quelques jours après, il lui a dit J'ai fait un rêve chez vous l'autre nuit. Au moment où je me suis réveillée, j'étais dans une prison et on me tendait un papier. Et sur le papier, il y avait écrit Complainte d'Anton Artaud, qui a été assassiné dans ce monde et qui ne renaîtra jamais Et puis, quelques temps après, il est parti. Il était de plus en plus malade et c'est là qu'il est parti en, clinique euh, dans le Midi, je crois, dans le Var, à Sainte-Maxime, je crois. Et puis à Sainte-Maxime, il a mis au point son, poème, Le retour d'Arthur le Momo ». Et c'est après Sainte-Maxime, euh, à ce retour, il a donné à mon mari le texte dactylographié du poème euh, du retour d'Arthur le Momo avec, il avait pris le soin euh, de mettre à Jacques Prevel au début de sa mort et en bas de, mettre sa signature. Et puis alors y patacadas del grande Ahora. Aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento. Sobre la luna, sobre las aguas errantes, andan días iguales persiguiéndose. Se destiñe la niebla en danzantes figuras. Una gaviota de plata se descuelga del ocaso. A veces una vela. Altas, altas estrellas. O la cruz negra de un barco, solo. A veces amanezco y hasta mi alma está húmeda. Suena, resuena el mar lejano. Este es un puerto. Aquí, este te amo. Aquí, te este amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Aquí te amo y te estoy llamando aún entre estas frías cosas. llamando a veces están mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan, por el mar hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas has olvidado como estas viejas más tristes los muelles cuando va tarde la cárcel, los muelles cuando va tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta, fatiga mi vida en Amo lo que no tengo. Amo, estás tan distante. Estás tan distante. No se le acusa de tener las manos manchadas de sangre. Mi hastío boceja con los lentos crepúsculos, pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño. Me miran con tus ojos las estrellas más grandes y como yo te amo, los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre. La primavera passa, l'amor vol disfressar-se. Respira fort. Res no existeix sinó el buit. El buit d'uns ulls arrencats, peixos de colors que veuen uns immensos riure a través. La fusta dels armaris del capçal dels llits es fon o es crema per refer-se a les venes. Viatja per rius sense una mar, igual que troncs sentenciats a mort, fins al col·lapse. Tot se satura. Home de fusta, que el ferro el forgi el fred, el gel incandescent, que la teva arquitectura sigui habitable i densa. Odio las drogas. que estés presente con los que lloran en este día. Consuélalos en sus aflicciones, dales resignación a tu voluntad y finalmente, cuando ellos ben maquillat. La rosa original se l'ha menduta, l'obscuritat l'enterra al seu forat, l'embruix de l'ídol va fendint la ruta. Veig el cristianisme penetrat, el vol de l'aire pres en una gruta, vestit o en absoluta nuditat, va sometent els crits mor absoluta. Dintre la boira, quina nit. Com t'agrada el fibló i tal barreja, el cos fecund amb el cervell marcit. La terra sucumbeix sota l'enveja de la blavosa mà de l'infinit. Cristianisme adult tot falseja. Crist... Eh, crist... Eh, crist... Eh, crist... Eh, crist... Eh, eh, crist... Amame más, Señor, para ganar. di un testo medioevale che non esprime in nessun modo il mio pensiero personale. Spero che questo valga a placare gli anni e acquisire il vero significato del mio discorso, il quale era ed è un al dialogo franco e sincero con grande rispetto en tus pezones. Hay días malos en la vida. Son verdaderamente malos, efectivamente. ¿Y qué pasa entonces? ¿Y qué pasa? Pues pasa que me meto debajo de la cama. Eso pasa. Pues pasa que me meto debajo de la cama. Efectivamente. Eso pasa. Pues pasa que me meto debajo de la cama. Eso pasa. Pues pasa que me meto debajo de la cama. Va y me dice. Salimos de paseo. Yo le digo, no, déjame en paz. ¿No ves que es un día malo? Luego viene medio brau bravo y me invita a jugar No, déjame en paz. No, no ves que es un día malo, efectivamente. No es que es un día malo, efectivamente. Vienen los dos juntos. Me ruegan me imploran, me lloran. ¿No quieres leer un cuento muy divertido? Yo no digo nada. Guardo silencio, efectivamente, porque yo soy así. Tengo mucha personalidad. Pero en estos cuatro años se da todo por ella. Años se da todo por ella. Es injusto, es injusto. Es cierto lo que dice Ricardo. lo que dice Ricardo. La prestamos, ¿Y le has dejado por eso? ¿Y le has dejado por eso? ¿Por qué ha sido? porque qué ha sido? ¿Celos? ¿Celos? Importante parte de él, por parte de él. ¿Es ese, ¿Ha sido uno de los motivos por los que has acabado la relación? ¿Has acabado la relación? Bueno, hay muchas. Bueno, hay, hay muchos motivos. Hay muchos. Ricardo está aquí, quiere hablar contigo. Quiere hablar Un aplauso para él. Un aplauso para él. contigo, no la quiero vivir contigo. night light. Santa María, ruega por mí, que soy pecador, ahora en esta vida, para que aprenda a conseguir tu pureza. Y también, cuando llegue la hora de mi partida, para que te acompañe en la gloria, a donde fuiste llevada en cuerpo y alma. Amén. lost and then found. Fourteen long years further back scattered. She sits on some beach and reasons with him. In the secret red moist heart, the most loved and most dark, the flame shaft and fierce dart, the rose leaf and moss part Spread eagle like starfish, most pain and most fear. Like flower of sea grass, most fragile and harmless, most fiery and bloody, most childlike and wrinkled. This starfish, this spider, most wretched and great. Do not cry for me. Let me show you the path on which we neither come nor go. She smiles at me lake-wide, wet brown-eyed and dark-skinned. Some dark moon unmoved stalks through her loss. Do not spend this night with me. I shall make the fallen blind see. This too another broken toy, from broken girl gift a broken boy. I ask my sea blue rushing mother, Shall she hear the lion's roar? Thank you. So pero si ya sabes. que pot cremar-se lent o entregar el seu cos mort a un nou cos que poleix un ull de vidre. Cada record està la com un arbre i amb les seves arrels aixafades un pot perdre's pels boscos i camins que ens transverteixen de colors i muten en absències. Tot reneix i es retorça. Al mig hi ha un llac brillant i etern, prudent i perfecte, i els boscos extingits l'enfosqueixen un llac sense cel, un mirall sense llum, una cara cega.